Pablo bajya iwabo ndabahaye mwiriwe mwebwe mwese mwahisemo radiyo isanganiro ndamwe kuba ikaze muri ano makuru ngira mbere ku ngingo nkuru nkuru ziyagize u ababyeyi bareka abana babo bakaja mu ibarabara ngo nicyo cyotuma abana bo mu ibarabara bagabanuka muyinga igihano cyo gufungwa kikaba cyaratanguye kuja mu ngiro abarimyi barenga ibihumbi cumi na bibiri baraheranira amafaranga arenga umuriyaridi w'amafaranga y'amarundi umushikiranganji mu byo agejeje harimo intwari ibereye yabishikirije mu nama nshingamateka ahitabye abashikiranganji batatu kwishyura ku bibazo by'abashingamateka ku bijyanye n'igisata cy'ikawa abanyeshuri biga mu gisata cy'indimi muri kaminuza y'u Burundi basaba kongererwamwo ibindi byigwa mu bisata barutse guhabwa kuko bafise amakenga ko bitagiye kuborohera kuronka akazi mu bisata bya leta aya yandi ni mu kanya mu buhinga bw'ibyuma ni emetuse twese hamwe tutikaze isanganiro iradiyiduhuza uyafashwe be na mugenzi we ngo ni abanyeshuri bo ku ishuri shingiro rya nyakimonyi hakozwe isaka mu ibohero rikuru rya gitega hasanzwe hafungiwe abagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi mu byo babatse hakaba harimo amatelefone n'amaradiyo mu miryango yabo bagasaba ko ababo bofatwa nk'abandi bapfungwa ngo kuko nk'ibyo batswe abandi barabisanganywe iryo saka ryakozwe n'abapolisi benshi bari barongowe n'ubutwara iperereza mu ntara ya gitega n'ujejwe intara zo hagati n'uburengero mu gipolisi abanyeshuri umunani baramaze indwi bari mu gasho k'igipolisi batanu ni kungwa mukuru w'intara ya karuzi n'abandi batatu mu gasho ka komine ya gihogaze muri iyo ntara abanyeshuri bose biga mu mwaka w'umunani bakaba bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu iri mu bitabo basanzwe bakoresha ku ishure haba ku ishure shingiro ry'imunanira muri komine gihogazi hafatiwe batatu canke risebuhiga hafatiwe batanu abandi banyeshuri babandanya bahamagarwa n'ubutungane nk'uko bishyikirizwa n'abayobozi b'ayo mashuri ukudahana niho nyangwa ry'agateka kazina muntu ngo bikibonekeza mu burundi arekana kandi umwitwarariko ku ifatwa ry'abanyeshuri bagirizwa konona ifoto y'umukuru w'igihugu uri mu bitabo bakoresha mu itangazo kwa miheshamakuru thomas periyero ahamagarira abavize icyo bapfa guhagarika ubwicanyi ngo inzira y'amahoro isa inama isumba ingimba ano makuru mu rurimi rw'ikirundi arabandanya mu gisata cy'uburimye amafaranga arenga umuriyaride umwe w'amafaranga y'amarundi n'amasogestara atatu harimwo kayanza na kirundo w'umuyinga aheraniye abarimyi b'ikawa bashyika ku bihumbi cumi na bibiri ibyo byashyikirijwe n'umushyikiranganje mu byagejejwe harimo intwari ibereye kugira ngo nanone leta ntiyoshobora kuja kurihira umuntu yatwaye ibintu by'umuntu leta izoriha ibyo yonyine izi ko yafashe ko ideni ntizorihira umuntu uyu cyangwa uriya kubera igice kiriya yatumye atariha abo yatwaye ibintu mugabo leta kubera ababyeyi b'abarundi irabwira abo bantu ati nimuze tubagwatirize tubemange tubemeze muri banki babahe ayo mafaranga murihe aba banyagihugu hanyuma natwe mutegerezwa guca muza mugusura kuri izi banki si ko ari leta igiye kureba ayo mahera ikintu bashikiriza ngaha amafaranga aheranywe yose aheraniwe abanyagihugu muri rusange yose hamwe nka sosiyete kayanza iheraniye abayihaye ikawa miliyoni amajana ane mirongo itatu n'icyenda eh, n'ibihumbi amajana mirongo itandatu na bibiri n'amajana atandatu na mirongo itanu n'icyenda y'amafaranga y'amarundi sosiyete kirundo muyinga iheraniye aba abo yaguriye ikawa imiliyoni amajana ane na mirongo inani na zitandatu ibihumbi amajana atanu na cumi na bibiri eh, n'amajana abiri na cumi y'amahera y'amarundi iyo bita kokofa riheranye imiliyoni ijana na cumi n'indwi n'ijana na mirongo n'ibihumbi ijana na mirongo itanu na bitandatu n'amajana atanu na mirongo umunani n'icenda y'amafaranga y'amarundi ni ukuvuga yose hamwe acacika umuriyaridi n'imiliyoni mirongo itandatu na zibiri n'ibihumbi amajana cenda mirongo itatu na rumwe n'amajana ane na mirongo itanu na n'umunani y'amafaranga y'amarundi abanyagihugu batarishwe izo kawa amafaranga yabo ni ibihumbi cumi na bibiri hafi ibihumbi cumi na bibiri by'abanyagihugu batarishwe kubwo umushyikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema amesha ko kimwe mu bituma atamucu mu gisata cy'ikawa ari hindagurwa ry'abayobozi aha muri ino myaka mike yiheze murabona muri Eh, afurike harahindaguwe abayobozi bashika batatu ikindi twabonye ni uko eh, hari ingingo zishaka gufatwa cyangwa zigafatwa ariko ugasanga zafashwe ku rugero rumwe abandi batabizi hanyuma twarabonye nyine yuko hariho ukudakorera ku mugaragaro muri ibyo bisata uwo mushikiranganje w'uburimye n'ubworozi amenyesha ko leta itahebye ico gisata ngo hari n'uburyo bugiye kuboneka bakazofasha gusubiza iteka igitegwa c'ikawa numenyesha yuko e, twagize amahirwe twarashoye kugenda e, mu dufatanya iterambere turasigura yuko igitegwa c'ikawa ari igiterwa gihambaye mu buzima bw'umwenegihugu haba ingene yibeshaho ingene eh, abeshaho eh, ugwaruka na cyane cyane mu mashuri n'ibindi barategereye neza yuko ari gisata gikomeye cyane aha nta ndwiheze bahejeje kutumenyesha yuko mu banki y'isi yose igiye kuturonsa nk'uko twari twabisabye eh, amahera yababa imiliyoni mirongo itanu na zitanu eh, z'amafaranga y'abanyamerika aha rero twaravuze yuko ibyo byose ayo mahera atahandi azoja atari muri uku kunagura ikawa ishaje eh, kuyongerereza ibitigiri hamwe no kuronsa ifumbire na ya myifato myiza twahora tubona yo gusasira gukata no gupompa igiterwa cy'ikawa murumva rero yuko leta ntiyareze amaboko ahubwo irikirakora kirakora tugure mu cyo gisata cyurimye ariko tuvuge iby'urudandazwa rwacu abarangurira ibiharage mu ntara ya gitega baridogarabura amatare w'iyo ntara ku ngaruka gufata yo kubuza urudandazwa rw'ibiharage haba mu ntara cyangwa mu makomine venamani rambona akamenyesha ko ari mu ntumbero yo gukingira umwimbu wabonetse uyu mwaka igitega tubaze arutire kavabushi nk'uko basanzwe barangurira ibiharage mu zindi ntara babivuga mu ntara ya gitega ntishobora gutungwa n'ibiharage yimugwamo byonyine abadandaza bamenyesha ko iyo nkingo yari ikwiye gufutwa ngo kuko uretse kuri ko ituma akazi kabo kagenda nabi kubera ko ibiharage bigiye kubura ngo no mu isoko bike byari bihari byatanguye kuzimba aho twaca mu isoko nkuru y'igitega ibiharage byitwa ibihatanyovu byahora bigugwa amajana atandatu ku kiro ubu bigugwa amajana umunani ibyitwa jone byagugwa igihumbi n'amajana abiri ku kiro ubu bigugwa igihumbi n'amajana atanu kinure nabyo byagugwa amajana irindwi ku kiro ubu bikaba bigugwa amajana icyenda mu gihe ibyitwa muhoro byagugwa amafaranga igihumbi ubu bigugwa igihumbi n'amajana abiri ku kiro abadandaza bakavuga ko batangajwe n'imodoka yo mu bwoko bwa fuse yafatiwe muri komine bukirasazi ipakiye ibiharage ikitwagwa muri komisariya y'igipolisi mu ruyigi aho byaciye bisukwa bakamenyesha ko batazi iyo bizoca bijyanwa ku bw'abo badandaza ngo aho kubuza ko ibiharage ahantu hagati y'intara hobuzwa ko bishogwa hanze y'igihugu mu gushyira abapolisi ku mipaka abo badandaza bagasaba leta ko mu gufata ingingo yoza iraraba ko atari yibye gukandamiza abanyagihugu ngo narijya basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina arthur kavabushi gitega radiyo isanganiro isanganiro ano makuru mu muyavuga mu gisata c'indero bamwe mu banyeshure muri kaminuza y'u Burundi bari mu gisata c'indimi baragaritse ivyigwa haraheze indwi zitatu nayo abandi bakaba babihagaritse kuva kuri uyu wa mbere bavuga ko bafise amakenga kubijanye n'ibisata barutse guhabwa bakavuga ko bitazoborohereza mu guhiga kazi mu bisata vya leta basaba ahubwo ko mu vyigwa bahabwa bo bokongerezwamwo n'ibindi vyigwa bijanye no kwigisha kugira ngo bazoshobore guhiga akazi no muri icyo gisata kurikire mutoni wabo Emily Delice aserukira abanyeshuri ba mu gisata cy'indimi nyafurika tugeze mu wa gatatu baciye baduhindurira ko porogaramu baduca mu mafiriye ayo mafilire rero aratandukanye n'izo debushe kuvuga enseignement secondaire na administration publique n'ayo mafilire ubwayo nta madebushe afise ugaheza ibintu uri kuriga utabona neza ibizo bijyana umwe mu barongoye icyo gisata cy'indimi twavuganye avuga ko ibyo abanyeshuri basaba atashingiro bifise avuga ko uyu umunyeshuri ahejeje umwaka wa gatatu afise uburenganzira bwo gukurikirana inyigisho z'amezi atatu izo nazo akaba arizo zomuha uruhushya n'ubumenyi bwo gusaba akazi mu gisata cyo kwigisha uwo murongozi akamesha ko mu buryo bushasha bwo kwiga bwitwa bmd izo nyigisho zirashobora gutangwa kuko amategeko atabirekura ano makuru tuyarangirize yavugwa mu ntara ya muyinga aho gufunga ababyeyi bareka abana babo bakaja mu ibarabara wari nkebuzo abategetsi b'imuyinga bagiye kuza barashira mu ngiro mu gihe mu ntango y'inindwi abarongoye zone muyinga bakoze igikorwa cyo gukura imvunja abana bavukana batatu baba mu ibarabara kandi bafise se wabo we nawe akaba yaracishijwe mu gasho inkuru ya Diyodonenze y'Imana mu ntango z'indwi abajeje intwaro muri komine muyinga bafashe intumbero yo kugendera ahaba abana bo mw'ibarabara kimwe mu catangaje abajeje intwaro nk'uko bivugwa na Filipo Nkeramihigo musanteri wa komine muyinga ni ikibazo c'isuku nk’abo bana basanze ari abagwaye amavunja batangazwa nuko muri bo batatu batari bagishobora gutambuka Filipo Nyiramihigo avuga ko baciye bazibakura batangwe gutohoza amamuko yabo basanga batatu bose nabo umubyeyi umwe umugabo aba imukoni ni muri zone muyinga yo ku mugwa mukuru w'intara ya muyinga uyu mugabo baciye bamutuma ko bacamwinjiza agasho mu ntwaro ngo intumbero y'iryo hagarikwa kwari kugira babonereho kumwibutsa uruhara rwiwe nk'umubyeyi yararekuwe yaraye rimwe mu mugasho acategekwa gutahana n'abana biwe afurika imeri yarongoye umugwi w'intara ujejwe gukingira agatsika k'abana avuga ko bariko bakora umwidondoro w'abana bose bibarabara ngo biragaragara ko hari abirirwa mu mabarabara kandi bafise imiryango yobakiriye ngo ni ngombwa rero ko bafatirwa ingingo abababa ijana ngo nibo bari muri uyo mugwi uretse gusegerereza ngo bafise n'ingeso nyinshi mbi harimwo iyo ukwiba nk'uko nyine bamwe muri bo bavyemanga iyo denezeyimana muyinga radiyo isanganiro Yedu nenze imane kadugukengurukiye no kuri yo nkuru yawe duciye dusozerera ko no makuru mu rurimi rw'ikirundi ariko ndabibutse ko guhakana abavyeyi nakuguhana abavyeyi bareka abana babo bakaja mu ibarabara ngo nico cyo tuma abana bo mu ibarabara bagabanuka imuyinga igihano cyo gupfungwa kikaba cyaratanguye kuja mu ngiro abarimyi barenga ibihumbi 12 baheraniwe amafaranga arenga muri amafaranga w'amafaranga marundi mushikanganje mu byajeje harimo intwari bereye yabishikirije mu nama nshinga amateka ahitabye abashikiranganji batatu kwishura ku bibazo by'abashinga amateka kubijanye n'igisata cy'ikawa nayo abanyeshuri biga mu gisata cy'indimi muri kaminuza y'u Burundi basaba kongererwamwo ibindi byigwa mu bisata barutse guhabwa ngo kuko bafise amakenga ko bitagiye kuborohera kuronka akazi mu bisata vya leta wakoze kudukurikirana reka kanshimira na Metu Semitebutse kwamfasha muhinga bw'ivyuma wanaje kubikurikirana ibiganiro vya Radio Isanganiro